อบรมพวกสิงคโปร์มา also have to set aside, to renounce all kinds of addictions, like, for example, cigarettes or coffee and tea. We have to set these aside also. If we don't set these <coughs> aside, then our mind is caught up with them and not possible for us to know ourselves ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนของจริงที่มีอยู่ในคน ไม่ใช่สอนของที่มันไม่มีจริง นี่ก็สอนคนที่สามารถทำได้ และพระพุทธเจ้าก็เว้น สิ่งที่คนทำไม่ได้ The Buddha taught only the truth which is present in each human being. something that is not real and not actual in each person เมื่อพูดถึงสิ่งที่ทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้ตอนนี้ก็เลย พูดเข้าในวิธีปฏิบัติทีเดียว and he taught a way that each person can walk each person can do วิธีปฏิบัติทีเดียวก็คือวิธีทำความรู้ตัว the method which each person can practice is the practice of being aware of oneself You know, developing awareness of oneself this is a way of awakening oneself ความรู้สึกตัวนั่นเรียกว่า พลิกมือขึ้นอย่างที่เราทำทำกันสอนกันนั่งพัะเทียนั่งเหยียดขา นั่งเก้าอี้นั่งขัดสมาธิหรือนอนทำก็ได้เอามือวางไว้พ่วงไว้แล้วก็พลิกมือขึ้นให้รู้สึก So the practice of being aware of oneself, o feeling oneself, we can sit in any position in which we are comfortable. or we can do this standing or lying down. And we have our hands free, and then we turn the hand up, feeling ourselves or being aware of oneself. So this feeling or awareness is called awakening oneself or awakening one's mind. เมื่อเราตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอ ปัญญาก็เกิดขึ้น when we have awareness of s e l s at all times then ปัญญา knowing or wisdom knowing will arise เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็เลยแก้ปัญหาตัวเองได้ when the knowing arises then we are able to cure cure ourselves or to solve our problems การปฏิบัติ วิธีนี้รับรองได้ ไม่เกินสามปี แล้วก็หนึ่งปีเก้าสิบวันอานิสงส์ไม่ต้องพูดควมโกรธควมโลภควมหลงจะลดน้อยไป way of practice I can recommend I can guarantee that it will not be longer than three years or medium time one year forth as past, past time, 90 days, that we will receive a result. So we need not speak of the fruit of this practice. Our anger, delusion, greed will reduce or will fade away. เมื่อความโกรธความโลภความหลงลดน้อยไปหรือความตึงเครียดความดีใจเสียใจ when anger, delusion, greed reduce, then tension and being pleased and displeased, being happy and unhappy will also reduce and fade away. ความทุกข์ความเดือดร้อนความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จุดนี้นี่เอง suffering <coughs> uh, being impassioned being confused these states arise because we do not know this point of the fading away of anger, delusion, greed. เมื่อเราศึกษารู้จักจุดนี้แล้ว ใครๆ ก็รู้ทางนั้น ความทุกข์ความสับสนวุ่นวาย ความเดือดร้อนก็จะหายไป ความสงบก็เกิดขึ้นมาแทนที่ so when we have studied within ourselves And know this point of the extinction of anger, delusion, greed, then all, all kinds of uh, heatedness, all kinds of confusion will disappear, and calmness, peace will substitute, be substituted for these states immediately. พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า The Buddha taught that there is no other happiness but peace or calmness. แต่โดยมากคนเข้าใจผิดที่ตรงนี้แหละความสงบนั้นท่านแยกเอาไว้สองอย่างคือสงบสมถกรรมฐานหนึ่งสงบของวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่ง But usually people misunderstand this teaching because there are two kinds of calmness two kinds of peaceful states. One is the calmness of samatha meditation, and one is the calmness of vipassana meditation. สงบสมถกรรมฐาน นั้นต้องอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครเรียกว่าไปหลบตัวอยู่ในป่าในดงคนเดียวอันนั้นเรียกว่าสงบสมถกรรมฐาน แต่มันยังไม่สงบ เหมือนกับวิปัสสนา สงบวิปัสสนานี่ไม่ต้องหนีไปไหน อยู่กับคนจำนวนพักพวกหลายหลายคนนั่นแหละ ทำการทำงานอะไรก็ได้ พูดคิดอะไรก็ได้แต่ความสงบแบบนี้คือ สงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เอง The calmness of samatha meditation in order to experience this, we need to seclude ourselves from other people to find somewhere very peaceful and quiet in the forest or in a cave. And there we can cultivate this kind of calmness. But this is quite different from the calmness of vipassana meditation. With the calmness of vipassana, which means insight meditation, we can live with other people, we can be with others, we can work, we can lead our lives just as we do now but we can have this calmness, which is the calmness of freedom from anger, delusion, and greed, freedom from attachment. สงบวิปัสสนานั้น จึงเอาไปทำการทำงานได้วิธีอยู่ที่ไหนก็ตัวเองเป็นคนอยู่เป็นคนทำเป็นคนพูด เพราะเรามาดูลงไปที่จิตที่ใจในชีวิตของตัวเองนี่เอง with insight vipassana meditation then we watch our mind at all times and we know ourselves as we speak and as we act and as we think and so we can have this calmness anywhere whatever kind of work we are doing we can have the calmness of freedom from anger delusion and greed which cannot arise as we are watching our mind ส่วนสงบสมถกรรมฐานนั้นทำการทำงานอะไรไม่ค่อยได้ เพราะไปนั่งเงียบเงียบนั่งอยู่คนเดียว มันก็เลยไม่ได้การไม่ได้งานอะไร ท่านจึงกล่าวว่า สมถกรรมฐานความสงบของสมถกรรมฐานเหมือนกับเอาหินเอาศิลาไปทับหญ้าไว้หญ้าไม่เกิดขึ้นมาจึงอยู่ แต่เมื่อเอาเหินเอาศิลาออกจากหญ้าที่นั้นดินมันชุ่มมันเย็นแต่หญ้ามันงอกงามขึ้นมากวเดิม It calms a samatha meditation. In order to have this, we have to sit by ourselves. and We are unable to work. So it has been taught that this kind of calmness is like putting a rock on top of weeds. So while the rock is on top of the weeds, see the weeds, but the weeds are still there. And when the rock is taken off, then the weeds have been kept moist, and so they grow even faster. ไม่ต้องพูดคนอื่นเนี่ยผมชอบพูดเรื่องตัวเองมาก There is no need to speak of others. Uh, I like to speak of, of myself, of my own experience. ผมเคยทำกรรมฐานมาแต่มันสงบ เมื่อไปเข้าสังคม คนนั้นพูดเรื่องนั้น คนนี้พูดเรื่องนี้ มันไม่พอใจ บางทีโกรธขึ้นมาเลยตัวก็มีมันเสียหลักเพราะการทำสมถกรรมฐานไม่มีเทคนิคอะไรทั้งหมดเลย I practice calmness meditation, samatha meditation for a long time, and I developed calmness So when I went out among people, then I did not have this calmness, and people would speak this way or that way, and I, my mind would I would forget myself. My mind would forget itself, and states of dissatisfaction, sometimes states of anger would arise. ตัวสงบของวิปัสสนากรรมฐานนั้น อนหลับ จิตใจก็ตื่น because our our eye is awake and our mind is awake หน้าตาตื่นก็หมายถึงไปไหนมาไหนก็ได้ so our eye is awake means that we can go anywhere and our mind is awake means that we watch watch our thoughts ูความคิดนี่แหละเป็นหลักสำคัญโดยมากคนมันพลาดที่ตรงนี้ The watching the thought is the very important thing which many many people do not do not know about do not practice เมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดปฏิภาควิจารณ์อันนั้น อันนี้ บทนั้นบทนี้ นั่นเรียกว่าเราเข้าไปในความคิด ไม่ใช่ตัดผมคิดได้มันรู้คิดมันไม่ใช่ when thought arises then usually we enter into the thought immediately and we follow that thought uh, being interested in this or that critical of this or that and this is quite different from cutting the thought away uh, when we can't cut the thought away then at best we know our thought when we cut the thought away as soon as it arises, this is called seeing thought. เมื่อเข้าไปในความคิดแล้วมันก็เลยปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่ง so when we enter into thought then it it proliferates it elaborates it concocts um, great stories this is called sankhara in Pali language which means concocting and decorating ันก็เลยไหลไปเรื่อยๆไปโดยความคิดนั้น When it's l s t e n t o flows continuously ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดได้ and there is no way of bringing it to an end เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นั้น ไปอธิษฐานดินแม่น้ำมาเอาขัน ไปอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้ข้ากิเลสตายคลายกิเลสจริงจริงๆได้เป็นพระเจ้าจริง ๆ วางธาตุหรือขันใดนี้ลงบนผิวน้ำนี้ให้มันทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำในทางตรงกันข้าม หากยังไม่ได้ผลสำเร็จอะไรทั้งหมดให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำคนมีปัญญาฟังแล้วรู้เรื่องแค่นี้ก็ใช้ได้ time, we have heard the story of how the Buddha, before he, he became the Buddha, before his enlightenment, took a container and standing by a river, made the resolution that if, if he was to become enlightened, if he was to become the Buddha and uh, extinguish all defilements inside himself, then made that container when he placed it in the river go against the stream, against the current, and go back to the origin of the stream. And uh, on the other hand, if he would have no success at all and would not become enlightened, may that container go with the stream, with the current. The person that has knowing, that has Tanya, when he hears his story, understands it immediately and is able to put it to work. การทวนกระแสของน้ำ ก็หมายถึงการทวนกระแสของผมคิดนี้เอง เมื่อมันคิดขึ้นมา แล้วออกจากผมคิดได้ ไม่ต้องให้ผมคิดปรุงแต่งไป เรียกว่าเราออกจากผมคิดได้ going against the stream is going against the stream of thought so that when thought arises we can come out of thought immediately and so the sword cannot proliferate it cannot cannot concoct ตอนนี้แหละ ที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เราสู่ฟังและตำรับตำราก็เคยมี คนที่ศึกษามาก ๆแต่ได้ดีว่า พระพุทธเจ้า เห็นนายสางที่ว่าเจ้าสังขารจะปรุงแต่งให้ข้าพเจ้า ยอดเงินก็ถอนแล้ว นายสร้างก็จับแล้ว นี่พูดได้ แต่ความจริงคือเราเห็นผมคิดออกจากผมคิดคือไม่ยอมให้สังขารปรุงนี่แหละคือฆ่านายสร้างฆ่าสังขารปรุงแต่งได้ ถอนยอดเรือนโครงเรือนก็คือ ถอนตัวออกจากคมคิดนี่เอง It is, it is by seeing source that we emerge from thought and don't allow thought to proliferate and to concoct. And this is a way of uprooting ourselves, uprooting ourselves out of thought. นี่แหละความสงบไม่ได้อื่นไกลที่เราไปแปลภาษา คนอินเดียพูด และคนไทยไปแปลมาถ้าผิดจะบวกไกลกันแทบจะมองไม่เห็น ถ้าถูกต้องก็เอาไปใช้ได้ทันที so this approving of ourselves out of thought is calmness it is not far away from us and it is what all the scriptures are about when those scriptures are mistranslated then we rack our brains with no no result at all but if those scriptures are translated correctly then we can put it to work immediately ดังนั้นจึงมีวิธีให้เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา การพูดกับการทำนั้น มันเป็นคนละเรื่อง ่นเราสอนกันว่าให้พลิกมือขึ้น มันรู้สึกตัวพอดีมันหยุดนิ่งเราพอรู้สึกว่ามันหยุดอันนี้มันเป็นคำพูด แต่เมื่อเราพลิกไหวขึ้นมานั้นเรารู้สึก พอดีมันไหวหยุดมันหยุดเราพอรู้สึกว่ามันหยุดแล้ว ยกมือขึ้นมันไหวขึ้นไปเราพอรู้สึกมันไหวขึ้นไปพอดีถึงที่วมันหยุดเราพอรู้สึกมันหยุดไป so therefore we we teach to turn the hand up being aware of the movement and then to stop being aware of the stopping of the movement and this is the way we speak but this is quite different from the experience of doing it when we do it then we turn the hand up and we are aware of the movement, we feel the movement, and then we stop and we feel the cessation of the movement. And then we raise the hand and be aware of the movement, and then we stop and we are aware of ourselves stopped. So this is speaking, the teaching of the method and the doing of the method. ดังนั้นการกระทำเมื่อมันคิดมาเราก็ต้องสร้างจังหวะ ให้มีความรู้สึกตัว ไม่ใช่นั่งนิ่งๆไปคิดตีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นเรียกว่าเราเข้าไปในความคิดถ้าพูดตามทัศนะความเข้าใจของผมเรียกว่าคนนั้นเป็นวิปัสสนาถ้าเข้าไปในความคิดนั้นก่อนคิดแปลเป็นเรื่องนั้นแปลเป็นเรื่องนี้นั่นเนี่ยเขาว่าวิปัสสนุปกิเลส s อ therefore we when we think when thought arises, then we need to uh, practice the movement. The, we need to build rhythm. And this is the way of moving against the stream of thought. If we don't do that, if we sit still, sit quietly, then we simply flow with the thought. And in my terms, this is called vipassanu upigilesa, the defilement of insight. เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังและตำหรับตำราก็มีอยู่ ที่เจริญสมถะที่เจริญวิปัสสนานั้น มีอุปสรรคอยู่ คือหนึ่งวิปัสสนุปกิเลสสองจินตญาณสามวิปลาสเมื่อเราไม่รู้สามอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นวิปัสสนาเพราะเป็นวิปัสสนูมันก็รู้ไปเหมือนกัน ับคนที่เคยกินเหล้าแต่เมื่อกินเหล้าเมาแล้วคนอื่นจะห้ามไม่ฟังอยากกินเพราะเหล้ามันเมา แต่คนที่เมาเหล้านะ่ะ ไม่เคยรู้ว่าเมาเหล้าจะยิ่งกินก็ยิ่งเมา ยิ่งเข้าไปในความคิดยิ่งพูดยิ่งแปลก็ยิ่งสนุกไป นั่นแหละตัววิปัสสนู w e heard the scriptures and the teachers say that there are three kinds of obstacles in the practice of developing meditation, uh, vipassanu, upajilesa, ginkiyan, and vipalat, vipalasa. And uh, unless we know all three of these well, then we have not reached the level of insight of vipassana. The person who is vipassanu is like someone who is drunk, and the more they drink, the drunker they are, the more we think and the more we flow with the thought, the more we speak from thought, the happier we are with ourselves, drunk on thought. ดังนั้นพวกเรามาที่นี่อย่างเพื่อนไม่ว่าญาติมิตรกันทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้ พวกสิงคโปร์มาที่นี่ห้าคน และคนกรุงเทพสองคนพระเราจำพรรษาที่นี่สิบสองรูป ก็ต้องฟังและนำปฏิบัติ งดเว้นจากการคุยกันงดเว้นจากสิ่งเสพติดทุกประเภทถ้าหากเราไม่งดเว้นจากการคุยกัน ไม่งดเว้นจากสิ่งเสพติดแล้ว เรามาจำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมะ ที่ทับนี้ควนเนี่ย อาจจะไม่ได้อะไรติดเมื่อติดตัวไปเลย ไม่ใช่ว่าแสดงว่าเราเป็นญาติสันติธรรม หรือเป็นชาวพุทธเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว รู้แล้วจะมีส่วนแบ่งให้เรา เราได้รับมรดกตกทอดมาอย่างนั้น อันนั้นเป็นการเข้าใจไม่ตรง เราคาดคิดขึ้นมาเอง Therefore, those of us who are here, the 11 monks who have come to spend the rain together, the people from Bangkok, five people from Singapore, we could call ourselves friends in the world these things, or we call ourselves friends in Dharma. What we need to do is to put aside talking, speaking, chatting with each other, and to put aside all forms of addiction, and to listen well, and to go and put this into practice. พระพุทธเจ้าท่านเจริญตัวของท่านเอง เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคือท่านสอนไว้ ให้มีสติกำหนดรู้ ในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอน แต่สี่อย่างนี้ก็ยังไม่พอท่านยังสอนเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหว คำว่าคู่เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ให้รู้ แต่การ ที่มันไหวเนื้อไหวตัวเคลื่อนไหวที่คนมองเห็นด้วยตานี้ อันนี้มันเป็นอีกเรื่อง ที่มันเคลื่อนไหวทางจิตใจ ที่มันปรากฏขึ้นมาโน้นมันสำคัญ The Buddha uh, the Buddha is one who develops himself and taught others to develop himself. To develop oneself is to develop such as samadhi, panya, awareness, single-mindedness, and knowing. And in order to do this, the Buddha taught to be aware of oneself in all four positions, to develop awareness or feeling of oneself in all four positions, which are standing, sitting, lying, and walking. But this is not enough, and so we have to develop awareness of ourselves in all the minor postures, in all the minor positions, stretching, reaching, and all the other positions. And we, we have two kinds of movements that go on. We have the movement that others can see with their eyes, and the movement that cannot be seen with the eyes. And we have to know both kinds of movement. The movement that cannot be seen with the eyes is the movement of the mind. เราคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาอันนี้ผมได้ฟังมาจากหลวงพ่อเจ้า อำเภอเชียงคานเมื่อผมบวชเข้าไปท่านสอนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนขับขาตาโลตถาคตานี่เป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียนแนะแนววิธีปฏิบัติให้ท่านเองดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็เช่นเดียวกัน ครูบาอาจารย์นั้นเป็นเพียงพูดชี่ทางและแนะแนววิธีปฏิบัติให้เท่านั้นและการปฏิบัติการกระทำนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองทำเนงที่มู h e b u d ท h เ t a u g h e development of this practice is t b e t y of each person and it is the function of the Buddha, the function of the teacher is simply to point the way And this is the same throughout here. The, the teacher simply recommends the practice, recommends the form of practice or the technique. And each person has the responsibility, has the duty to develop this practice for themselves. คนเราเมื่อพูดจริงทำก็จริงพูดจริงทำก็จริงผลออกมาก็ได้จริงเมื่อพูดไม่จริงทำไม่จริงผลออกมาก็ไม่สำเร็จ So when someone speaks the truth and others follow truly, then the result the result arises. But when someone does not speak truth, then others cannot follow truly, and so there is no success, there is no result. นี่คือดับทุกข์ดับร้อนดับความสับสนวุ่นวายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีแล้วท่านพูดไว้ดีแล้วแต่เรา มันไม่เข้าใจไปทำเป็นของง่ายๆให้มันยุ่งทำของสบายสบายให้มันลำบากขึ้นมาเออมีหวยคือ extinguishing suffering คือ extinguishing the h e a t e t n e s s and the confusion within ourselves คื e p u it h a r t u g h t already and he taught this way very very clearly t h a t do not understand, and so we take something that is easy and make it something difficult. We take something that is comfortable and make it something complex and troublesome. เมื่อไปทำให้มันยุ่งมันลำบากแล้วก็ทำไม่ได้ เมื่อทำไม่ได้ก็มาพูดว่าทำไม่ได้ มันยาก มันลำบากแล้วก็อีกบทหนึ่งว่าหมดยุคหมดสมัย ไม่มีคนทำได้อันนี้เป็นการที่เข้าใจผิดเออเลยเป็นการเข้าใจผิดไม่รู้จุดหมายปลายทางที่พระพุทธสอนเรื่องอะไรจริง So when we take the teachings of the Buddha and turn them into something complex and difficult and troublesome, then when we try to put into practice, we are unable to, and so we come and say that we cannot do it. And our age, nobody can do this anymore. การฟังต้องฟังเอาเนื้อหาสาระบทสำคัญที่ท่านพูดท่านสอนไม่ใช่ไปฟังเอาทั้งหมดและฟังแล้ว ก็ไม่เก็บไม่จำไม่ใช่เป็นเช่นนั้ So when you listen, you should listen for the heart of the teaching. You should listen for that, that those teachings that apply to that course that leads to the ending of suffering. And when we hear these teachings, we should remember them. เราคงจะพอจำได้บางคนถ้าได้ยินได้ฟังแต่บางคนได้ยินได้ฟังแล้วจำไม่ได้ มีเนื้อความสำคัญอยู่บทหนึ่งที่ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่พระเจ้าพูดถึงสัตว์ทั้งหลาย คือเราสถาคตนี่แหละได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วที่นั้นที่ไหนไม่รู้เราสถาคตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วที่นั้นทัดทั้งหลายแต่เมื่อเรายังไม่ได้ไปรู้ไปเห็นที่นั้นก็มืดบนลกวนหาที่ออกไปไม่ได้เช่นเดียวกัน So, here the Buddha says that the the targeter has seen and known at that point, has seen and known there. But we do not know where it is that the, targeter sees and knows. And so we so we are unable to develop the practice. เราสถาคตก็เหมือนกันกับพวกสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เราฟังคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจคำว่าเราสถาพุทธเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายนี่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงมีจิตมีใจมีตาหูจมูกลิ้นมีเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่พระองค์นั้นพูดก็จริงทำก็จริงจึงได้ของจริงมาพูดมาสอนพวกเราพวกเรานี่พูดไม่จริงทำก็ไม่จริงมันก็เลยไม่เข้าใจนี่เอง The Tathagata is the same as all the listeners. There's no difference between the Tathagata and any other person. Each has mind and body. Each has mind, eye, ear, nose, tongue, and body. But the Tathagata does does only what is true and speaks only what is true. But others do what is not true and speak what is not true. ที่ท่านพูดว่า สัตว์ทั้งหลาย เราสหาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นนี่หมายถึงอะไรฟังไม่เก่งจะเพียงจำได้ มาพูดกันได้แปลภาษาบาลี มาสู่ภาษาไทยได้แต่ได้แต่ความหมายนั้น อาจจะไม่รู้ก็ได้ดังนั้นจึงไปทำเป็นของง่ายๆให้มันยากทำของสบายๆให้มันยุ่งขึ้นมาเท่านั้น the Buddha tells us um, that the Tathagata has reached that place, has reached that point, but you may not know what that place is, where that point is. And then you make a teaching that is very, very simple into something complex, a teaching that is very easy and comfortable into something troublesome. และอีกคำหนึ่งที่ท่านว่าหลายครั้งเราเห็นเจ้าเสียแล้ว จากปจ็ดเรือนของข้าพระเจ้าไม่ได้อีกต่อไปโครงเงินเจ้ากาก็ลือเสียแล้วยอดเรือนเจ้ากาก็ถอนเสียแล้ว อันนี้เป็นคำหมายอันเดียวกันเด h e Buddha the the t h Buddha has reached extinction but the Buddha is one who is becoming extinct it has the same meaning ที่ว่า ไปเห็นมาแล้วห้องนั้นกับลื้อไหนลื้อบ้านถอนบ้านนหยสร้างปลกเรือนไม่ให้อยู่ต่อไปได้เป็นคำหมายอันเดียว คือพระพุทธเจ้าท่านเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญา เห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของท่าน ก็เห็นแล้ว ไปเห็นมาแล้วก็นำมาสอนคน ให้คนรู้ให้คนเห็น ที่ว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามบัดนี้ก็เห็นในสร้างกฎสังขารมันหยุด มันไม่ได้ปรุงต่อไป มันเป็นวิสังขารมันไม่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นทันว่าเลยเห็นในสร้างถ้าในสร้างเสียแล้วในสร้างจะปลุกเงินให้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ก็สังขารมันไม่ได้ปรุงมันเอง when the Buddha tells us that he has he has uprooted his home, he has demolished the house, he has seen the architect, and the architect will no longer erect any more house. This has the same meaning as when he says that he has gone and seen that place. And this is to say that he has seen the origin, he has seen the source of his own life. And after seeing the source, the origin of his life, he goes and teaches others the way that he went in order to that they too will see the origin of their life. And this, this way is the developing of awareness, the developing of knowing, seeing the origin of one's life, seeing the architect, to see sankara, to, to see the proliferating, concocting and decorating function of thought. And when it is seen, then it can no longer can no longer proliferate, can no longer think of. The architect can no longer erect new house. ที่พูดให้ฟังอย่างง่ายๆอย่างนี้ไม่ชอบฟังไม่เข้าใจหาว่ามันไม่ถูกต้องกับตำรับตำราเนี่ยไม่เข้าใจอย่างนั้นเจอความจริงตำราเนี่ยมาใช้อะไรได้เพียงเขียนช่วยจำเท่านั้นอันนี้เราไม่ต้องให้ใครมาช่วยจำเรา เพราะมันมีอยู่ในเราเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจคันรู้คันเห็นคันเข้าใจแล้วจะไปเชื่อมันทำไมทำไมมันเป็นทฤษฎีอยู่ภายนอกที่เราปฏิบัตินี่ปฏิบัติเข้ามาดูต้นตอของชีวิตจิตใจ ไม่ให้โทสะเกิดขึ้น ไม่ให้มันหลงเดือโมหะไม่ให้โลภะเกิดขึ้น คือมันไม่อยากได้ของคนอื่นที่ทางพุทธจริตโลภโมโทสะ อันนี้แหละความสงบมันอยู่ที่นี่ความสงบไม่น้อยก่อนแล้วจึงจะเอาความสงบมากขึ้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้เลิกละจากการพูดคุยทันเลิกละจากสิ่งเสพติดเมื่อเรายังไม่เลิกละ จากการพูดคุยทันไม่เลิกละจากสิ่งเสพติดแล้วมันจะสงบได้โดยวิธีไหนลองคิดดูพวกท่านเออเว้น So if we pursue this practice of developing awareness of ourselves to the point at which we come to see the origin, the source of our own life, then we will understand the teachings of the Buddha and we will no longer be depended upon and potentially misled by scriptures because scriptures can be used in any way. People come may come and say that what I have been saying is not in accordance with scripture. But what I am saying is in accordance with what each person, each person can find within themselves. And if we practice, then we will know this for ourselves. But when we see the origin, the source of our life, then we, it, is, it is impossible for anger, it is impossible for delusion, and it is impossible for greed to arise. And when we know this, have receive from any kind of dependence upon theory. So we should put this into practice, and so I recommend that we set aside chatting with each other in addiction, and we set aside addiction of all kinds, because when we are free, this freedom from anger, from delusion and greed, is the real calmness. And when we speak with each other, how can we have calmness? And when we allow ourselves to be addicted thing that allows you to, to have me have h a r m e ดังนั้นทุกการวิธีปฏิบัติแบบนี้จึงไม่มีวิธีการเกิดใดนอกจากทำคนมรู้สึกนอกจากทำคนเปตื่นตัวแล้วไม่มีอะไร แต่วิธีอื่นๆนั้นมีมากเช่นรักษาศีลหรือไปทำความสงบ อันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมด So this method, this technique of practice that I teach is very, very simple and all that is necessary is that we do awareness of ourselves, that we do the, the thing that will make us aware of ourselves, that will awaken ourselves. And this is very, very simple and very, very little and not at all like มาศึกษาให้รู้ของจริงที่มีอยู่ในตัวเรานี่เองเดี๋ยวนี้เพื่อนพระสงฆ์ด้วยกันนัะญาติโยมที่มาจากสิงคโปร์ก็มี แล้วก็มาจากกรุงเทพก็มีในขณะนี้ที่เรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะชีวิตจิตใจของท่านเป็นอย่างไรมันก็เฉยเฉยเฉยเฉยเรามีสติรู้ไหม ถ้าเรามีสติรู้ลักษณะเฉยๆนี่สอันนี้แหละที่ทันว่าความสงบทำการทำงานพูดคิดอะไรก็ได้ แต่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมาก ลักษณะสอนกันนิดเดียวเท่านั้น แต่คนไม่เข้าใจ ต้องไปรักษาศีลต้องจินเจต้องให้ทาน ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการทำของง่ายๆให้มันยาก ทำของสะดวกสบายให้มันยุ่งขึ้นมา สอนกันน้อยๆ พูดจะคนจริงเนี่ย มันเป็นอย่างไรอันนี้แสดงว่า คนเราพูดให้ฟังง่ายๆไม่ท้อแต่ต้องการความสบายสบายอยู่นั่นเอง practice of doing awareness of ourselves is really not concerned with anything else at all because it only concerns the reality that is in, in us at all times and it is by doing awareness of oneself that one will come to know this reality for oneself. So this practice is something very simple and rather different from the kind of practices where you need to develop ethical behavior and eat, only vegetarian food and we practice a lot of charity and so on. And This, these other ways of practice, or take something that is very simple and make it into something complex, something troublesome. นี่เนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้ เมื่อไม่รู้จะไปสอนคนอื่นให้รู้นั้นมันเป็นไปได้ยากอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านรู้แล้วเห็นแล้ว เข้าใจแล้ว นำมาสอนให้สาวกก็เลยรู้ตามเห็นตาม อย่างที่เราไปรักษาศีลเนี่ย ไปทำของไม่ดีแต่มันก็ดี อันนั้นมันเป็นสังคม มันเป็นสังคมอย่างถึงห้าถึงแปดถึงสิบถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถึงสามร้อยสิบเอ็ดมันเป็นสังคมบัญญัติขึ้นบัญญัติให้ผู้ทุตนรักษา แต่ส่วนถึงจริงๆนั้นไม่ เพราะคนยังไม่มีศีลมันจะรู้ศีลได้ทำไมศีลท่านก็บอกไปแล้วปกติสาย ปกติวาจาปกติใจ นั่นเลยสิ่งที่มันจิตใจวันไหวคือร่างกายวันไหวขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจนั่นแหละคือสิ่งสิ่งจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบ I I'm not saying that people should not um, develop ethical behavior and so on, but for example, the developing of ethical behavior is dealing with something that does not exist because it is simply a method by which people that are ignorant should act in a reasonable way in society. It is a social matter and it is not concerned with Dharma. In Dharma, morality is normality of body, normality of speech, and normality of mind. And it's quite different from the teaching of practice of following ethical rules, someone that has normality of body, normality of speech, and normality of mind has no need to keep any kinds of rules, does not need to follow ethical rules. But someone that <clears throat> is, does not have normality, that in essence doesn't have morality, doesn't have sila, may need to follow rules. But this is quite different from Dharma. It is something far from Dharma. เมื่อเราไม่รู้สิ่ง ก็แสดงว่าเราไม่มีปกติ เมื่อเราไม่มีปกติก็แสดงว่าเราไม่มีสิ่ง เมื่อเรามีปกติ ก็เรามีสิ่ง เมื่อเรามีสิ่งของเราก็มีปกติ ดังนั้นอันสิ่งที่มันกำจัดกิเลสอย่างยาได้ก็คือปกตินี้เอง เมื่อเรามีปกติแล้วเราก็รู้เห็นอันใดมากระทบกระเทือนเราก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจ อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นปรมัตปัจจัย ดังนั้นปรมัตถ์เป็ของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผัน ขอคนอื่นไม่ได้ คนอื่นจะหยิบยื่นให้เราก็ไม่ได้ที่สุดพระพุทธเจ้าเองก็เอาให้เราไม่ได้เราจะไปเข้าใจว่าเราเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าหรือญาติธรรมหรือเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัท เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้ว ท่านต้องจะเอาทรัพย์สินที่ท่าน รู้นั่นมาแบ่งให้เรา อันนั้นมันเป็นการเข้าใจอย่างนั้น ถ้าพูดโดยตรงแล้ว อันนั้นเขาเรียกปุถุชนไม่ใช่เป็นอริยบุคคลปุถุชนมันจะรู้อะไรแม้จะเรียนพระไตรปิฎกจนจบมันก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองคนที่เกียดที่เขียนไม่ได้ ถ้ารู้รวมปกติแล้วอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นอริยบุคคล จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ เป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ได้ ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็เรียกว่าเป็นพระเรียกคลถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นพระเรียกสงฆ์เป็นคนไทยก็ได้ เป็นคนจีนก็ได้ เป็นคนฝรั่งเศสก็ได้ เป็นคนอังกฤษ เป็นคนเยอรมัน เป็นคนอเมริกา เป็นคนเขมรคนยวน คนลาว ถือศาสนาไหนก็ได้เรื่องอันนี้ พราะมันมีแล้วอยู่ในจิตในใจ ของคนทุกคน จึงไม่มีการยกเว้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาสากลสอนคนได้ทุกชั้นทุกวัยทุกระดับ normality is morality and morality is normality and this is this is the actual this is actuality in the conventional aspect or the social aspect, morality is keeping rules or observing rules, certain precepts. But in actuality, morality is this normality of body, speech, and mind. Someone that has never seen this does not have it, does not know it. That person is called the Tujana, or a common person. The person that has seen normality, normality of body, of speech, and mind, is called the noble individual. So study, we can study the scriptures, and we can study anything we like, as long as we like. But as long as we are particular, as long as we are common people and ignorant, then there will be no ending, and we will never know anything in actuality. The actuality, the knowing of actuality, we cannot ask from anyone. No one can give it to us. Even if the Buddha comes, he cannot give it to us. But we must develop, develop practice, and reach this for ourselves. So, um, a person who is ignorant in worldly terms, who cannot read or write, cannot study anything, if he knows his normality, then he is a noble individual. And a very highly educated person who has never seen normality is an ignorant, common person. And anybody can become a noble individual, whether male or female, whatever nationality, whatever religion, anybody that practices until arriving at normality can become the noble the noble individual ต่อไปในตั้งใจฟังเป็นวิธีปฏิบัติอย่างสั้นๆลับๆให้เราทุกคนจดจำแล้วนำไปปฏิบัติได้ so now we will discuss the method of practice that is very very short and very very direct and if you listen a n you can memorize it, then you can take it away with you and bring it into practice. ให้เราทำจังหวะนั่งนั่งนิ่งไม่ได้ อย่าไป นั่งนิ่ง ให้เราทำจังหวะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา so the way is to do movement to do rhythmic movement that is movement that moves and then stops moves and then stops and feel at all but to have this movement going at all times อย่าพูดอย่าคุยกันนั่งอยู่คนเดียว don't don't speak don't chat with each other don't converse unless that's necessary ต่อไปก็ดูจิตดูใจของเรา มันคิดมันคิดให้รู้สึกตัว so stay by yourself and do this practice and then later on uh, what what's the mind and when the think when thought arises then we are aware of ourselves นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรว่าสัตว์ทั้งหลายเราตถาคตไปถึงเลยแห่งนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่ครับเราตถาคตก็เหมือนกันนี่คือกันท่านสอนเพราะว่าทุกคนมันมีอย่างนี้ So the Buddha taught uh, all of you, all, all creatures, that the Tathagata has reached that place. The all people and the Tathagata are the same. ดังนั้นจึงว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ ต้องรู้อย่างนี้ และเข้าใจอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไม่ถูกต้อง t h e r e f o r you practice like this, t h i n g we must see like this, we must know like this, and we must understand like this. And if we see, know, or understand in another way, then it is incorrect. นี่แหละไปไม่สมุเดียคือให้รู้การเคลื่อนไหวของรูปกายภายนอกและให้รู้การเคลื่อนไหวของจิตใจมันนึกมันคิด So this is the one handful of leaves to know the movements of the body, the external movement, and to know the movement of the mind, the internal movement, to see the mind as it moves, as it thinks. ท่านจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตก็คือกันนั่นแหละ แต่เมื่อเราตถาคตยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ก็มืดบอดลกวนซอกแสวงหาทาง อยู่อย่างนั้นมาเมื่อเราตถาเมื่อเราตถาคตไปเห็นมาแล้ว ไปรู้มาแล้วความจริงแล้วมันมีอยู่ในคนทุกคนจึงไม่ยกเว้นเรื่องนี้อ all all people are the same to the Tathagata that when we have not seen this for ourselves then we live with minds shrouded in darkness การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มากเพียงแต่ไปพบปะเอากับครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีความรู้จริงๆ และนำมาสอนจริงๆ แล้วก็ปฏิบัติได้จริงๆจึงจะสมกับพุทธภาสิตบทหนึ่งว่าอาจารย์ีิอาจารโนนาโถอันนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน จะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ พึ่งผีก็ไม่ได้ พึ่งเทวดาก็ไม่ได้ พึ่งพระอินทร์พระมก็ไม่ได้ ที่สุดพึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือโอโอวินิคือจคือ listen to the teaching from the teacher and to bring it into practice the Buddha tells us that oneself is one's own refuge of oneself. So we cannot take refuge in anything or anyone else. We cannot take refuge in ghosts or spirits. We cannot take refuge in God. We cannot take refuge in any kind of material or property or any kind of people. We cannot take refuge in the teacher. We cannot take refuge in the Buddha. But we must be our own refuge. ดังนั้นจึงขอให้พวกเราตั้งตั้งใจปฏิบัติอย่าพูดอย่าคุยและงดเว้นจากสิ่ง ทำความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอจิตใจมันนึกมันคิดพยายามสลับออกทิ้งถ้าหากมีปัญหาเรื่องใด ไปถามผมได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยออกมา เพราะเวลามันไม่ดีไม่ดีเพราะว่าผมก็ไม่สบายเวลาที่จะพูดจะคุยกับพวกเหล่านี้ระยะก็ไม่นานเดี๋ยวก็ไปโน้นมาดังนั้นจึงให้ถือว่าเป็นเวลาของเรา ในช่วงปฏิบัติเท่านั้นเอง ถ้าเราไปพูดไปคุยกันแล้วไม่ใช่เป็นเวลาของเรา เป็นงานไม่ใช่งานของเรา งานของคนอื่นทางนั้นเขาแหละที่นำมาเล่าสู่ฟังอย่างนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้ว พูดรวบพัดตัดใจคมสั้น ๆ ก็เอาบทสุดท้ายเลยนะขอทุกคนทุกคน จงได้รู้ได้เห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของตัวเองจงทุกท่านทุกคนเคยเคย